eres un calcador. Me encanta leerlo porque siento auténtico asco y vergüenza ajena. Si alguien hace un dibujo y entonces tú dibujas exactamente lo mismo, ¿cómo le llamas a eso? Coño, ¿nos fanzines eso que hacemos con fotocopias, Pedro. Revistas que hacemos nosotros para la gente. Revistas de fan. Tú solo eres un calcador fan cine no desapareció hace años ya. La gente sigue haciendo esas cosas. Pero los fanzines sobre todo es muchísima mierda. ¿Lo ves? ¿Quieres que te firme el cómic no? Eh, no te pongas chulo con él solo porque tienes un problema con tu papel en esta vida. De verdad me gusta. bendito alrededor de tu cadáver. goiztia guzti hori. Eta saio hau irratitik edo internetetik entzungo duzuen hori ere. Dagokion agur beroa bidaltzen dizuegu. Ongi etorriak fanzine hutsak saio berezi honetara, berezia bakarra izango ote den ez dakigunako edo bestetik urtean behin egiteko saioa edo kapitulu bakarreko podcasta agian izango delako. Eguerdiko amabiterriak inguru dira, pasataia, laurden gutxi, Satutxuko Karmelan gaude, Lurraspiko Liga kantoratzen duen fanzine autoargitalpen eta kontrakultura zokatik grabatzen nahi zuzen ere. Eta saioaren izenak joen bezala, fanzinei buruz hitz egiteko asmoa daukagu. Gure artean, sabotagirik edo traitorerik baldin ez badago bintzat. Mikroaren behin, behineko sandari moduan, ni neu, itzar, eta soinu magia teknikaren izan, zino nahuel paregabea duzu. Biztiakeko lagunak ditugu lapikoei maitasuna ematen, usain gozoa dabil sukaldetik, komikietan agertzen den laino sensuala nabari dezakegu maien artean dantzaka, zuge sozial baten antzera eta eguzki lotzati baina lagungarria dugu kanpoan fanzine gile gau pasaeroen bat berotzen ere. Irekita dago mikroa, jakin ezazue nahi duenak galderarik edo interbentziorik egin nahi baldin badu, zetitu aske, eta segituan izendatuko ditugu gaur txoko honetan agertuko zaizkigun fanzinegileak eta haien lanak. Zei fanzinegilerekin egingo ditugu ikarrizketa harinak, euren lanaz, prozesuaz eta bitzikerietaz. E, eh, haien artean izango dugu orain txelena Usu Erreinoso, eta kamarazkilaria, bigarrenik izango dugu Dai, gero Gaitzerdi, gero Straperlo kolektiboko laguna, e, gero, euri ezie, eta bukatzeko eki triku estudioko bidea. Bagoaz, usu errein oso laudinarekin, ez dizue. Eh? Hau, ba, unan. Zeran zaude. Ondo, Ondo, Ondo pasatzen, atzo ere hemen egon nintzen bai. Eta oso goia da. Bai. Zake, bai. deno gomendatzen dizuet, pasatzea. Bale, urbildu mikroa alba duzu, eta ez da bideak ez zaitu. Bale, bale, bale. Hemengo honek taskama ondo hartzen du soinua, hasi horretaz ez da. Ok. Lartu horretaz, bai. ne bat duzu ez larri. Bai, bai. Eta dago larri aldirik ere. Eh, Rodak Usbe, eh, bezetez, aztertuko zenuk ez dugu bat, bat, zer egiten duzu exactamente? Ba, ni uso denaz, eta fanzinen munduan komikiak egiten ditut, e, marrazkilaria, bueno, bertzi geratzen da ditut nire burua, eta, eta hori, marraztea gustatzen zen, eta ba, espresio fanzinak erabiltzen ditut, e, komiki horiek, e, ba, kanporatzeko, ateratzeko, autopublikazio bidez. Zer komiki mota egiten duzu, ekarri duzu erpare batzu? Hemen dazkak. Vale. Hemen gaur ekarri dituan biak dira enkuentos kriptikos deitzen dana eta desde umbral. bat alutzeagoa, betzea motzagoa eta eta hori, biak dira beldurrezko historio batzu. Vale, beldurra duntzen duzu. Bai. Beldurra eta bai. fantasia bai. zerbait. Eta fantasia bai. Beldurra eh, encuentros crípticos fanzinean, agertzen zegu hemen eh, unikornio motako izaki aurpegi antropomorfikorekin. Bai, bai. Bai, zertaz doa fanzine hau? Bori, oso historio motza da, e, lau horri aldetan kontatzen den beldurrezko historia txikitzo bat, e, neska baten aiatzen dena hori bazora paseo bat ematera, mendizale iza, e, eh, eta topatzen duena ba, kriatura monstruo moduko estraino bat. Mhm. Eta e, agertu bezain lazer, e, jaten dana. Bale, esan dezakegu muztro hauen atzean beste zerbait dagoela. <laughs> Zerbait irudikatzen dutela edo... Musto, edo dira, muztroa izatearen plazerra gatik. Basikamente bai, ozea, <laughs> bai, zizka bai, ozea, izatearen plazerra gatik, e, eh, ba hori, guztetu zaidalako beko resistoriak eta, eh, eta hori, ere, ba hori, eh, marrazterako orduan jolazen maten dutelako. Bai, gibeko oso dira, Bai. Eta pilo mate ditut, eta luzea behin marrazte egiten ditut mustotxoak. baina egia da, igual nik bai zertzen izan lan zerbait atzean jartzen, eta bai. mustroa bera plazerra izatea e, daukala ba, bere sarma. bai, niri kontra gertatzen zait, bete geratzen zaizkit, como utzik, eta beti nahi dut zer bat izatea atzian, baina, bueno, ba. Baina, derra da, horrek ere ematen dio alako ez ziurra betasuna ez, baina alako intriga bat atzean, beti zaitzen bai. alako zentzu bat ematen monstruei, bai. eta batzuan, bat, beste batzuan, e, eh, zentzurik gabe agertzeak ere ematen diola irakurreari aukera bere, bai. bere sanaiarekin betetzeko. Bai, hori da zen pizka bat nire ideia, bakoitzak betetzea. Badakat pentsa eta beste historio bat, eta horretan monstruak zentzuea daka eta pizuea daka hori kontestuarekiko, e, baina horrein dikertokat egin da, zike eta beste hiru harren Eta, bueno, beste hau, doainik dago, utzi dut maian be, eta nire maian ere topatu dezakezu, eta erroa zabiosaz deitzen da, lagun bat zuekin egin duen, eh, hau izan molitzetak politikoagoaz, ze egiten genituen eh, artikulo moduko batzuk, eh, mhm. gaiak kontrolatuki amor baina oso irekia, aztezu askotan. Ez amor romantikoa dut ezitik, baina ez dena, amor hori da maitasuna eh, alderdi askotatik, eta bueno, ba, dira, como, kritika soziala bilatzen duen fanzine bat. Eh, eta, bueno, interneten dago ere doainik, irakotik egin dago zentu, baina, bueno, hemen zauzien ez, eta hauek izan ziren ez, eh, <laughs> txatraten kopiak, eh, baraman bat eta irakurri. Vale, esker. Eh, hemen ikus esaku fanzinaren azalean agertzen diela eh, vampiroak esango nituzke bueno, bakoitzak bete dezake bat, bada, como irundi bat dela bienezka eta bereian hauak, bereien espaiak dauz, odol putak. Ja, bakoitzak erabikiko bai hori da. <laughs> Erabakiko du, ze dira, ea vampiroak diren. Bai, hauan odola izateko aukera ezberdina daude, mote, eh, bine ezberdinak daude. Baita, bai. Bai, bai. Gerto, eskerrik asko, de zer esan eh, duzu, berri baten zaudela lan egiten, Harina ez pentsatzen. Pentsatzen. Baina, bueno, eh, egin eh, nahiko nituzke... Eh, Topatu nahiko nuke modu bat eh, fusionatzeko animazioa eta fanzineak. Flipbook moduko bat edo lako zerbait harina izan nahi dekuetak ematen, baina gustatuko lehizta edak ez Azken bolan egon nahi zuzo paralizatu dut dut gauza berriak ikarri, así que bai bai bai. Animazio gila zara. Bai, animazio egiten dut bai. Vale. Eta, bauzun zerbait ikusgarria? bai, osea, Instagrametatik bat bazeate, ikusiko den zuten nire, nire lanen bat, eta nire... Zein da zure Instagrameko kontua? Nire izen hau zuen Reynoso da, duek izue, eta Reynoso hogaz, eta nire arroba Instagramen, berdin, <laughs> zuen Reynoso. Dana jarraian, zuen bai, Reynoso. Dana, dana jarraian. Oso ondo. Ba, izango gara horren eh, zain, eh, bakizu ez horrein horren Instagramen. Eskerrik asko izu, eh? Zerbait sí. gehatzen zaizu motatzeko? Ez, ez duen hori ikatetu? Fijo herri argituko garela fanzinetokitan. Ba, fanzineak ira izango da. Hori da. Gure bidea. Eskerrik asko izu, eh? Zerik. Kaixo. Kaixo. Egunon. Egunon, izelan. Azte burua. Azte burua ondo, eh? Giro oso ona da honen. Bai. Otz. Otz. Otz pila. Bai. Atxarratxaldean sekulako beru egiten zuen hemen, eh? Bai, atxarratxaldean bai, baina gaur bitu torrena guatekita guzti, baze, ze... Ezin da, ezin da. Ni... Otz handi da okalgau, baina. Baina ikusten dugu donkazuna, nire zure pelutxito. Bai, bai, bai, pelutxito, dena. Bai. Ba, kontatu da, bai, ez da zure lehenengo aldia fanzina azoka baten? Bai, bai, bai, bai, bai. nire lehenengo aldia da e, eh, azoko baten general, ez da, bai, nire lehenengo aldia da fanzino bat egitea da, eta da, e, Virginia torri naz, <laughs> ta, baina ilusiarekin, eh? Oso, no? Oso, ondo pasatu dut fanzinak eh, egiten. Zenbat demoratan, zenbat demoran egin duzu, en plan espres? Eh, egin nun, eh, eh, hemen, oza, sea, Ba, hori, ba, ba, ekarri duzuna da? Bai, e, bi ekarri ditut. Bale, ze, haue, naiko potoloak dira, eh? Dauzkaze, horri alde pilo, kolore bai. asko... Ba. Ba, hau ez da, egun batetik bestera egin. Egin nuen, egun batetik bestera, <laughs> bai. Osa, e, eh, imprenta eta hola ezin ez dute ez egin ari. Bai. Orduan izan zen, e, joan, imprenta kartu, joan ez zera eta egin dena oza, tira, tira da. Egun baten eta bai, eta imprenta, bai, zenbat denbora egon zen? Eh? Zenbat denbora egon zen imprenta? Eh, egun bat. Egun baten, bai, ja, bai, Oza, bai. eskatu, eskatu eh, urgentea zela, bai. baina ez egiten kasu dut. Kolore pillo, marrazki pillo. Bai. Galerra, ba, ilustrazioak eh, ikusten dugu, ez dakit, e, nola ditzen da fanzinea, orkestu zuen? leheneko fanzinea, esketsiz deitzen da. Eh, bai. bai da, a ber, izen kakoza, baina... Bueno, gaba zen. Lo egin nahi nuen, edo Baina barroan dago nari erreferentzia egiten dio. Bai, bai, bai, dira... Dira zerri borroak, baina dira nolako... Ez, ez, ez. Dira nire kuadernoko eh, horri batzu. Ez horri guztiago, ba, ze dira, a ber, kurradu, <laughs> kurradu daude orduan izan bai, zen, bai. kurrada bat. Baina bai, horri eh, alde batzuk eh, dira. Eh, ongi, ongi ikusten direna, oza, potenteak dira eh, egiteko, mm -hmm. baina a ber eskanerra izan nere nere ardoan beste batzu dago kamerarekin eta ikusten da baina hola, saiatu egin naz. Baina hori da ere kontzine den xarmo. Bai, bai, bai. bai. Kamera sistema batekin egiteak ere badu meritoa eta ematen dio bere bere testura. Bai, da bere oso txilla, eh. Bai, bai ta dira eh eh batez ere eh niri metalki edo gertatzen zitzaidan gauzak, errepresentazioak eta hori adibidez eh, horri eh, alde bat dago, txoi, eh? Hore, horkitzen badut orain. Zein litzateke zure patzinaren gaia? Zure marrasteko gaia? Mm, Autorretratua, bat ez bai. Adibidez eh, horri eh, alde honetan, bai. e, izan zen operazio bat eukin nuen ahogan eta oso txarto Eh, vale, vale, vale, vale, dira e, jendeak izaten e, eh, didan gauzak eta eta zelan zelan e, kuratu zen operazioa eta bai. hori da, dira... Ba, ba, ba honek ematen ditan zela hori e, jokerraren e, ah, bueno, <laughs> bai. horri e, bai. la, la broma macabra, no, la broma mortal o... El broma, bueno, bai, bai, bai Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, marrazki landuarekin. pinturak eta teknikak e, eta hori guztatzen zait asko. Eta no, ikusten da, tekstura asko duela eta hori. Bai, gehien bat digitalki egiten duzu? E, hauek dira guztiak guztiak e, tradizionalean. Analogikoak, danak... E, bai, analogikoak. Baina gero... Margoekin, roturkiekin... E, egiten ditu e, pinturekin... Pinturekin, e, akrilikoak. Arkatzekin. Arkatza. bai, bai, bai, bai, Ederra. Eta gero hau bai da digitalki. Eta bestea, ez erat, e, eh, zirri borroak ere, esketxiz bi edo esketxiz... E... Eh, esketxiz e, eh, NSFW. Zer da hau? Hau da, not safe for work. Not safe for work. For work, bai. Bale, lanean ikusteko ez gomendatu bat. Bai, bai, bai. Ah, bale, hau da, jartzen dutena ez dut ulertzen. Ez, lanean porno eta ikusten duten entzat... Hori da, hori da zara ez ikusi lanean, ez, eh? Bale. Bale. Eta da, hau? Ez hori txartu, txarto imprimitu <laughs> zituzten. Bai, osea, dezepzio bat zan, hau... Argiagoak izan behar ziren, marrazkia. Bai, osea, e, eh, dena ikuste entzatara, esan baltza, zara, vale. galtzen da asko, asko Bako, baltza. Bako gris testuratu, bat edo... Bai, oza, hau adibidez, eh, fondoa zeukan eta ez da, ez zer ikuste. Ja. Eh, beste bat ere, Eh, txalde. Hemen adibidez, zokan kandelauro bat kristarekin, vale. dena, yeah. zeukan mai bat holan dena... Uste dut datan eta eta ikusi. Vale, irudi oso suferenteak, vale. Bai. sexualki esplizitoak, vale. Bai. danak, gehienak. Gehienak, bai. Erra, komi jatorra. Vale. Bai. Eh, zer, zerbait bai berritan ari zara lanean? Edo honekin ja hartuko duzu eh, patxala bat? Ez nahi, gauza gehiago egin nahi ditu. Niri historiak e, idaztea eta lan asko guztatzen zai. Mm -hmm. e, eh, batzuetan nago lan egiten. Mhm. Eh, gehienen bat da, oza, nire pertsona guztiak dira, lesbianak, boiera, oza, zahar, ez zahar, gustatzen zai dira. Orduan, bai. ez daude, oza, mutil bat agertzen bada, gehi izango da, ez ez du ez erortitzatzen. Baina, bai, tema horrek eh, BDSM eta gore eta hau gustatzen zaio mm-hmm. Zertan da, bat ba egiten. Zondo. Eh, sarrerik bat batzu, zure lana bai. ofizialitzeko edo zure eh, jarra zure ibilbidea jarraitzeko? Bai, Instagram bat daukat. Eh, Mr. MR MR barra baja MR barra baja Fuk Shark Fuk Shark Shark Bai eh, Marrazoa Marrazoa, bai Ingeles Vale arroba mr barra baja fuk fuk f u f k s h a r k Faxak. Faxak. Mr. Faxak. Bai. Oso, no? Ezkerrik asko dai... Eh, zeuri, zeuri. Eta animo geratzen da egunarekin. Ezkerrik asko. Bai. Agur. Pero de No, no sé ni para qué me presento no hace falta decirlo. Nazario el gordo, Andrea Pirro desde medio viendo todo estaba desnudo Yo vine a vestirlo Con una barba targas de llames y medio En una mano el calche en el cachete un medio A la verita del cachete resuelvo el misterio Llegamos con muchas ganas y pocos medios Nos despedimos de risas, llegamos serios Con un café viendo todo mi imperio No me planteo llegar a ninguna sin serio y va a calmar este incendio Me caliento como la catalítica Yo hago música y política Política con y sal yo creciendo en mi interior de tu bilbo crítico. ahora que tengo un colchón y otro para acostarme. Cuando no había nada, Elba, tienes que acordarte. Acumular paro y gastarlo antes de que se haga tarde. Solo para echar la tarde. Aguáname, yo bonito como el Harlem. Si no tengo la puedo alejarme. Arraitzen dugu la daukagu Gaitzerdi. Upa! Bueno, eike jai nahi. Eike jai... Ahotzik Entea. Entea. Ahotzik gadeko azenario bat. Bai, gora batzen illa, ezkerrik asko eurie. Jengibre batzen joan zaparitza batik. Etorri nizenen eneukena hotzik. Gara eskuratu duzu? Piskat bai, eh? Naiko etxu? Bai gainera, zuk ere erratze bat daukazu, bai, bai. eta uste egunen grabatuko dut, justo misoginiak in. Eh? Eta, bueno, orduako jaukiko dut, orduan. Jende guen espan pizkat, norbait hil da behin erratza eta ditzen da. Aztea behin egin duzu erratza joa? Bai. Aztea behin, eh? Bai. Hori dut marka. Tope. Joder, eh? Dira ja, egiten alakoa. Bai. Oso gutxi. Aztean behinekoa? Bai. Aztea bai. artero. Aztea artero. Non? E, Bilbo iria irratian. Bilbo iria irratian. Zara ba, itzen da, zuen irratza joa. Norbait hil damean. Norbait Norbe damean, eta usaina dario. Bale, ba, aurkeztu zure gauzatxoak, vale, Ba, justu, eh, ondako ekarri dituten fanzinek izan die bi, hola txikitxo. Lehenengoa da Baratza Fest, festivala inglesi Baratza fest, zer da baratza fest? E, lagunen artean autogestionatzen dugu musika festival bat, mhm. zarautzeko baratza bat, eh? Zarautzeko baratza, zarautzen dugu baratza, zarautzen Bai, <laughs> gutxi baino, balitzen da balema. uste genuen dana zelon gartza, bai. <laughs> Eta, bueno, hori, hemen e, eh, abertzen dugu ba, pertsona itxok dira e, eh, baratzeko baratzea. Vale, Bantzine klasiko bat horren e, tolestu egiten diren entzitako bai, bat, be. kon su so, sopa de letras y todo, klasik bantzine. Bai, bai eta hori nahi izan hon gero interaktibo izateko e, bueno, hemen azaltzen dugu ba, festivalan kontu erala e, eh, Europorren erabaten degula e, eh, ne hasi berri edana Orduan bertan, utzi non espazio txuri bat ba, zuk zelagun erabango zenuken festira Ah, bale, ez, komuna Maikeko tarjeta edo txapela bat, ez lertzen urlertzen dut. No, eta maik, baina bai. Edo, maik, edo zure pertsonai fitxa bat. Bai, bai. Eta rolean jolazteko eta bai. bai. jazen duzura zure marraskitxoa eta zure bai. almenak eta... Bai, bai, bai. Vale. Eh, hau hartu non, zala, loren eh, pakete bat bezala. Azien bai, paketea. Bai, bai, bai. Eta gero ah, irikitzen duzu, irikitzen duzu, eta barron dau, aurtengo kartela. Ba. Aurtengo kartela? Bai, eta... Aurte, eh, izan dena ja edo izango dena? Izan da, ja. Ah, bai. Bai, hau izan zen, unha honek kartela. pa ba, kolorear. Zeitzok dira, eh, jozuten bat da? E, eh, jozuten malko bat, hiperbolika, aker, kalzadoz deportivo eta gero DJ bezala antzien idatik antzienez. Makinaz da. Ai, rat, ai, dance. Ratita. Ratita dance. Ratita dance. Erra, erra. Eta hori zure beste fanzinetxo bat. Eta ekarri dut bat. Ezken abil, atzo gau betik itzen bukatu zen duten bat, atzo. Eni honetzen. Ez da egia, atzo ez da... Benetan? Atzoko fakan bat ez Bai. ez... Zatzu zalaketan ikonarri. Zalaketan ikonarri. Zalaketan ikonarri. Alba de Zuzuka orkestu Bale, ez egiten duen bitartean. Beste fanzinetxoa da, esateko zerbait, hau tenen fir. Fanzine klasikoa ere, a, a, zela, azei, tamaina hau. Ba, Pontzikoko fanzine txua. E, irakurriko dut denengo e, horri aldea. Itzak barruan gordetzeak ez dakar mesederik. Barrena irekitzeko espazio bat da hau, izan kursi beldur barik. Lagun, maitale, familiar bati, nahi duzunari, baina idatzi, ezateko duzun hori helagazi. Ederra? Hortxe da, gero, espazioa. Ah, bale, eta gero, eta eguneroko bat moduko gero daukazu barruan, idazteko bai. zuk egin. Eta berak ematen dizu fanzina, baina zuk egin behar duzu fanzina. <laughs> Esan zuten horreko, justo, big diela, bestik bukatzeko <laughs> interaktibo, interaktibo. Bai, honetan da, bai. Interaktibidad, total, el bai. siglo XXI, redes sociales infantiles sin hacer. <laughs> eta, eh. hori, eh? bai, Honetan hori utzi dut espazio jendek idazteko askotan, asko kostatzen dien gauzak. Ja. Osa, gauza onak, igual batzutan gauza txarra, baino gehiago kostatzen dara, bai. orduan ba, bertan idazteko baina idazunari. Oso gutxi izaten dugu, elkarri, bai. hain ze ondo. bai, guztako zaitu, Bai. jatarra zara oso gutxi izaten dugu bai. Em, baten dit ditxura, horien gabonetan gaudela, e, eh, horretzeroen, bai. e, eh, zera, gutu nahi gazteko... Agira! Ah, <laughs> bueno, horretzero bezalako figura bat dinik genio, que... Eh, Osa asko izango baino. Ja, yeah. zuzen ez duzu horretzeri guruz. Nazka maten aldo. Gero hau jarriko da hontukin ez dakit. Eh? Insultu galdien ez dakit. Bai, zuri nazka bat egin zuen Ai, Bai, no. ez Tipo alkoliko bat, zure sartzen dana, bai, bai, zure janaria erratzen, bera etxeak ez Dakizu, olentzero madero bat zela. Ka, Olentzero ah. Originalean, olentzero PNV kasbatu zuen. Bai, el, eh, el, el, el, el, el, No. no Kaganen no. Kaganen no. Kagatio. Abril. Kagatio es el... Da, baina egun no, ¿cómo se llama? Hemen daukeu katalan bat. ¿Cómo se llama el Papa Noel de allí? el Papa Noel. kagatio, kagatio. Kagatio. Baina, e-, egur, egur bloke hori ez da? Vale. Bai, bai. Horrek dauka bere, bere jatorria benetazko paganismoan. Horrein jarri dugu, ah, vale. bat, gizon bat, txapelarekin. Bai. Dala, Eh, hogei e, garren mende erdialdeko e, euskal gizon alkoholikoaren bai. irudia. Baserriterra, ez da dutxatzen, nazkagarria beti dutxela bera bakarrik mendian eta orain pariak eskatzen dizkiogu. Gaina bero, esmatu zioten Mari Domingi. Mari Domingi, guau. Wow. Baina, bueno, behin bat asmatuta, bai. bestea zergatik ez. Claro, hori bai. Danak no. asmakizun, eta. Osa, ez dugu izango, ez aterako zaigu ez dugu izango, No, porque la sirenita era, era, blanca, ¿sabes? No, porque el no existía. Y ahora dice, lo digo. Ahora no se Vale. se lo va a ir, ya vamos a Eh, Ah, bai. ez Eh, prestatzen. esto me hainiz eh, e, prestatzen guen, e, eh, lehenik bat duetan erratxa egon, ferrogeita margarren zailoa izan da hotxa eta batu ditu ferrogeita margarren guru artista, uh mhm. -huh. eta... Ferrogeita margarren guru? Ez, ferrogeita margarren Eta, no, izango da, ba, fanzine kolaboratiko kolaboratibo bat eta musikan inguruko osnarketa iburuz eta bueno, hori hotxailen inguruko prestatzen. Erra, erra, hori kontsailerako. Haundi bie, haundi hori, haundi. A4. A4? A4. Kuntas paginas? Asko. Asko. Hogeita mar banda, ba, gutxienez, bagina bat. Gutxienez berrogei, gutxienez, gutxienez berrogei. berrogei. Bai. Txapa, no? Txapa ez. <laughs> Txapa inoiz. Eta hau zer da ba, bat, bat, txapon. <laughs> Hola, chapón. Eh, itzela, ez bai, da? por tu mano, paso. Bueno, va, yo oso, soy gusto de la parte de tu... La goita que tengo tu mire de Eta, es que alegre. O sea, es dago ñor por y maquetarse. Ni, ni bueno. Y se sale de baño, ni que Si se caga en al estado y el peor repara aurrea. Zaurrea. ¿Se entera ni bai, qué eh. es? Vale, bien. ¿Se caga en quién? Eh, al estado y el peor repara Distri ditzen dugu beti. Kolektibok egiten dana, kolektibok bai. esan da. Baina, espezikoki, espezikoki, anti-espezikoki, distria. Distria, bai. Bale, eh, ba, komenta hau zerbait eh, distri horren inguruan. Zer dago bere, zer dago bere zi Ba, distria sortu zen 2008 garren urtean. Tamasei? Bai, bai. urteak ditu, ez dakain bestaka inbeste materia da, inbeste urte izateko. Baina... Dana... ez kastirazti egiten dira, bai, oso, zu, Kariñitos, bai. bai. kontua da e, ikusi genuela, ba, bat, eh, bueno, diztia da, e, eh, txerlogu zenpazinak dira politikoak. Vale e, denak dira antiespezismoa eta antiautoritarismoa inguruan, mhm. eta ikusi gen dut zuela gabezi bat, e, eh, ba, ez zuela Euskara edukirik e, eh, gai horrekin inguruan. E, Orduan, gure asmoa zan, interesgarriak ikusten ditugun edo genituen fanzineak euskaratzea eta fanzine propioak sortzea gaio hitz inguruan, bai egotea pixka mm, aterriz dut bai amengo bai, kontekstura eta dana, ez? E, azkenean, antiespezismoa inguruan eh, formatzeko, pues, beti aurkitzen dugun informazioa bai da, igual, como e, estatu espainiolakoa, edo beste herrialde batzutakoa, orduan behar eman bai, como pixka amengo antiespezismo bat, materiala euskara sortzea, eta euskarri horiek egotea. Ba, ez, ba, erri antiespezismoa eta la sustitzen euskal herria. Bueno. Eta, ba, bak, izu zertaz alain nahi zen. Bera, ez dagoen ezen beste duki, bai. Euskal Herrian, Euskal e, eh, iztun herri horretan, bat ez ez dagoela. Bai. E, justo, guaz egin jenean 2008an, bai ikusten genuela gabezi hori. Gero, e, urte batzutara sortu zen, no, horrati ez kolektiua, eta, e, be, bai, berari ere ondirela materiala sortzen, eta, eh koizten ezberdinak ditzen euskaraz, baina ala ere, pues, oza, izan da, como lan bat zeuan horreitzeko. Vale, eta zein da egin duzen azkenengo ekarpen fanzineroa? A ver, aspaldi, ez dugu lateratzen fanzine berri bat, vale. gabizko los clásicos, baina que son, a ver, el bestseller, nik esango nuke dala, <laughs> el bestseller. The top one. Eh, izan normalean izaten dira poliziaren aurkakoak direnak. Ja. Eh, hor eh, dago, hor dago filia bat. Eta hor dago un punto de unión mundu guztiarekin, ez? Osa, mundu guztiako roto de polizia. <laughs> Orduan, eh, de hecho, ekarri ditu denak, saludi eh, da denak. Eh, wow. Eh, mire, polizia policía Cosas eta policía de Mundu bat. Vale. Bialdira dira itzulpenak. Norena? ba, saspi mintuena ez dut gogoratzen, dana dugu fanzinetan, bale, pa ez dut desastre, baina ez dakit buruz, baina bai. dana dugu e, eh, fanzinetan ondo gota referentzia hauta. e, eh, polizia dira dago mundu bat, e, testu originala, bueno, originala ez dira zen zau, gero, todo por hacer... E, eh? Bai, de hecho, una abuela super triste, ze, e, ya, esan dabe, 2006-ko, oza, sea, hogeita ko urtarrilekoa izango da azkena. Vale, wow, bai. Bai, lastima. Bai. Eta ba, beraiek eh, eh itzi beste testua gaztelera eta gero gogen landon itzulpena euskara da. Eta eta kontua da hori gure asmoa bete izan dela como Euskaraz sortzea materiala eta e, material hori gizgarria izatea, orduan gure fanzine guztiak dauz, dauz deskargatzeko e, gure blogean. Orduan, beti jartzen dugu prezio libre, e, edo paritzen ditugu, edo oza, kon, gure asmoa da, komo informazio hori zabaltzea eta jendea dugu gara Eta horre gaitik bai, eta bueno, hau proiektu txok bat sortu genuen, eta bi fanzin, justo bi fanzin aipatu ditudan bi hauek, E, egin genituen audio fanzine formatuan. Nola? Audio fanzine. Audio fanzine. Bai. Eta oso bai geratu zen. No, ez da que jo lo diga, baina <laughs> oso, oso bai. Nola ez ez. Bakoetxa, guztu hau bai. gure gure emateko. gure gure mateko. Hortik ez hazen nabez eta, zik ya está. Zik perdona nada. Iparkatu. Bai, eh, vale, hau dut fanzine horiek, non entzun daitezke? Ba, igo benituen... Bueno, ermuko ateneoak... Eh, sortu zuan irrati bat, e, deitzen dela eskilarapeko ateneoa, mhm. eta irrati horretan ego genituen, e, eh, gauela aibox eta Balea Funken, ze Balea Funk da e, eh, software libre, orduan, pues, apostua, bai. beti zaietzen gara, como apostua Bai, apuntetxo bat, Balea Funk e, eh, da mm, zer bertzoko bueno, elemento bat, ez da? Eta da, bai. mastodon moduko eh, audioak eh, gotzeko rotazio bat. Onda bai. gutxi ikusi dute pasan, astea, bai, egintzen horre mm, argiako podcast bat behitatzu behitatzen, eta justu bukatu nuen balea fanken, eta orain dagoela Spotifyren kontrako kampaina global hau, eta e, eh, interesgarri egintzu zitzaidan eh, hori balea fankena, autofestionatua dala nalabait, bait, komunitate batek kuidatua, Euskal komunitate barriko edatu eh, da, baina feri bertxoko balaren barnean. Hori da, eh, bai. hori da, eh? hori da, hori Bai, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, eh? da, hori da, hori da, hori da, hori da, Bai, da, hori da, hori da, hori da, eta ba dauz hori aigoz eta balea funk eh? <laughs> Nik izatea balea funk. Balea funk. Eta... <laughs> eta gero, bueno, ez, igual dugu eta dauz, bai, eh, mititu ziren alabedi irratian, gazteizko irrati librean. Ego dira igotan, bai, igual alaberiko agordialdean. Eh, vale, aurkitu nahi baditugu, ditugu, bilatu behar ditugu. Fanzineak, ba, eh, bueno, azteko, ose, tengo zuen mundu guztiak erabiltzen duela, Instagram kontua da kagu. Vale, eh, tenxan nala. Estraperlo distri. Estraperlo distri. Estraperlo distri. Estraperlo Eta hor dago esteka bidaltzen aina gure blogera. Gara, esan manuke da, ez da, perlodistri.noblogs.com Eta vale. dago, Instagramen dago. Baina da, no blogs, da. Eta hor da, uspantzina guztia irakurtzeko, irakurtzeko formatu be bai, e, beti esaten duguna dela, oza, rolatuan direla, baina, eh eta gini kataratzeko ez baldin bada eta um, audiofanzineak ba, ipatu ditu um, kontuetan. Vale, e, audiofanzinen izenak ziren ere fanzinen izen berdera? Bai. Vale, errepikatu fanzinen izenak? Eh, poliziari gabeko mundu bat, vale. eta poliziari buruzko zazpinito. oso osunto. E, bestetik, ekarri dituzu beste gauzazo gehiago, ez fanzina batzuk, ze, er, biztria zan parte zuzuk ere zuzue fanzina txak dituzu? Bai. Ba, nola ez. Es. Eh? Zer karri duzu? Ba, a ber, ekarri dut bat, euskaraz eh, idatzita baka dana, ze... Mm, a ber, proiektua da guztiz ezberdina, eh? Izaki txiki, txikitxo bat naiz. Bai. Asimetrika. Asimetrika da zure bai. izena. Bai, baina ez que dira oso ezberdinak, eh? Osa, eh, hauek dira como superkinkiak eta besteak dira superkinkiak. Ja, bantzile txikitxoak, arrosa kolorean, kiak bata bestea baina txikiagoa eta bestearen barruan eta lan matrioska baten moduko balzine bat. Ja, justo gaur amestu dut, eh, rimar nituela, como kolores berdinetan imprimitu eta nahaztu koloreak, nire ze? Baina, eh, eh ragatu dut. Eh, Zerako bere zi honek, bere edukian, bere zentzuan, ba, formaz aparte? Nik uste aukeratu dutela, alde batetik, eh, osea, nik proiektuenetan eh kontatzen dituan gauzak dira oso pertsonalak, dira nere pelisatak dira nere miseriak. Bai, pauria. Ba, eh, bai, pauria. Ba, ba, <laughs> bai, pauria. Que Bai. Osea, ni hasi hau egiten, pues eh, behar bat mekalako komunikatzeko zozer, zer eta bai. kanal Eskerrak ditu la fanzina gorda, eskerrak. Pues eh gaur kitu naban kanal honetan bideo hori. Eh Eta, karo, kontua da, eh, bueno, ni maketo anaz. Orduan, miseriak kontatzeko edo nere eh, egunerokoa edo azten dituan gauza kora tripetatik, beti azten eda zidazten bai. Orduan, ikne ban komo eh, saiak era edo kontatzeko babarneko ginen horiek euskaraz. Eta aterazan testo hau, eta ba, oso posik, no? Eta saiatzen zara zuzenean euskaraz idazten eh, miseria horiek kontatzelakoan, edo mm, nik askotan gertatzen zait, lehenengo erdaz gertatzen zait dela eta gero hori txili behar duela euskarara, zuzenean ez zaidalako euskaraz ateratzen. E, saiatzen asko, oza, eske askotan gorrotu, gorrotu ditut itzulpena eh, e, oza, beste leratik Euskara eh, da, oza, nabaritzen da. Oza, ez badira gauza batzuk aldatzen, no, eske galtzen da zer, zer. Orduan euskara zeitzen bat dut zehazen, saiatzen az, e, eh, aziratekan euskara zeitzen eta bestela, bez gaztelera lagatzen bat dala behu bain ere bizitzara egin gaztelera. Zureala. Bai. Zureala, zureala, ere. Eh. Zureala, ere. Zureala, pues, bueno, ere autu politikoa da, pues, euskara zeitzia eta ez da gana, gara egitek ez da zelonda, euskara zeitzen bat. Eh, azkenen bai. no gobat bat, nani primetzu dituzu? Eh, ba, asimetrak, asimetrikako fanzinekin asimetzenean, etxeko eh, impresoran eta e, bakarrik egiten dituen proekerak. Orduan, lehenko kopia da horiek dira superbizastro entran pegoten, enten pegote ez beti Baina hori eh, errekale horreko imprentzan. Imprentzan da horreko. Bai, imprentzan eta bertan. Rekale horre ezagutzen ez da noraren zat, izan dagoen hauzo askera. Eta imprenta daukate, beste gazo batzen dut. Baina. Baina, to, askarik atko zer baigatzu zuzu gukatzeko, ben zer komentatzeko, beste fanzine bat komentatzeko norbaitena? Buf, ez que asko da oso oso guapoak, eta kotilea atun da, ze... Eurien fanzineak beti dira una bai. una. justizia fiskaren araua teman txuten ari ginen. Eta jarraian pasatuko gara eurie, eurie zie, ziarbide. Ziarbide, ziarbide, ziarbide, no? Ziarbide, zerbide. Finalmente. Zerbide, ba. Eurie, ze, ze da kasu. Ze da zabe. Espaliko. Espaliko, <laughs> natale. Ba, Bueno, nik ez dakar berez, jantinenik euskaraz, oso teista dela, baino, eh, karri dut bat, eh, nire, bueno, askenetarik dela, eta baita nire guztokena nik uste, eta zendeari gehiago uste duzai hona. Mhm. Eta izan da, manifiesto del artista kontrakultural. Manifiesto del artista contracultural, honka anke autoritaria. Honka. Honka Bakarrik bat oso fanzine txikitsa da. Osa, eh, euro baten dakar, de hecho, osa, dira bat, baino, como junta erditik, Oso azkarrekin eban, baino, nintzat, Rotulki egin egina, bai du dion baina esku egin duzula. Bai, bai, eta gero eskaneatu gola egin nuen lehenengo, eta gero marrazkitza dazka, osea, ez como muy, umen txiki bat egin dut, hori da nik orain nuena, como, de txikitako di, egin duena, no? Eurichoa. Eurichoa. Como no lotxa ematen ziona, baina margoak beti banatzen zituena, Manifiesto del artista contracultural, llamado al apoyo mutuo entre artistas. Lehenengo eh, de Choa. querida artista, no eres mi competencia, eres mi compañero. No voy a caer en la trampa capitalista donde tu vecino de mesa es tu enemigo. Mi enemigo son quienes precarizan nuestras vidas e imposibilitan vivir de lo que nos gusta. honek ematen dio zentzu asko nolako asoke ere. Eta horregatik egarri, bai, eta horregatik nik uste dut gustatu zailela inbeste jenderi, ose, e, eh, nik uste gehien erosiutenak artistak izan diala, mm. baita aktoreak eta hola, ose, como un poco random, e, ez gaudelako dituta mezu hauetara. Osa, nik ez dut uste hau, que sea como revolucionario, nunca dicho antes, ez dut uste, baina uste dut ez dugula esaten. Bai. Eta ia da azoka askotan batez ere artisagoko azoketan, ze ni txikia nintzenan amarekin nikoan artisago azoketara, eta bertako ambientea etzen hau, para nada. Bai, normalean azoketako, no, normalean, ni ere ez nazu oso pasalea. Baina baina baritzen duzu hor ambientea dela, ean nor e, eh, saltzen duen gehiago. Egia azokak azokak direla eta jendeak saldu behar duela azoka, azoketara joaten dela, bai saltzera, eren bizitza sostengatzeko, eta nolabait ba, bestearen ondoan e, ikusgarriagoa izan behar duzula gehiago salda ditzateko, dago turizatearen, da propagandaren, da merkado teknia oso guzti horren e, zentzua. Rixe. Claro, baina gero egia da ez dagoela ba, elkar lan bat, no? Como, ba, kambio hori gabe gelitu bazara, Pues que vaya ha ido muchísimo más, no en los cambios. Como la gente que es como no te puedo ni que me tiene puesto como unidad geotécnica. eta sokak no da bai. A superclub. Pero bueno, frenan que sostenigarriak, eh sostenigarriagoak ildakatzea, arteko, eta elkarbadzarekin. Claro. Verdadero, ni lagun artista asko dauzkaz, baita ba, honekin edo artea, artearekin bizi nahi dutenak, autonomak direla edo eta ez dugu elkar, oza, ez ditut kompetentzia bezala ikusten, oza, gauza asko ateraz ez euren gatik, ba, laguntza askatza gatik eta aldrebez, eta gero bo jokizik. Oza, non imprimatzen dudan, esatea garrantzitsua dela izan ditzen, horrelako gauza txikitzuak ez dugu, El truco con lo que sea, si todo esto es un blog de señoras, o sea, yo no me he inventado nada. Son, un blogs y, de, señoras explicando claro, manualidades. ¿Qué eres, señora? O sea, hago internet, vale. nada, a va de aquí, ¿no? Ahorita y te baita, como eh, jakintza casi eh, la la dela, eta que es una dela aquí está la la la de la ez diola en... pues eso, no, como a guardarlo como la receta de la abuela, pues compártelo. Pro en jabetasuna. Claro. Ba, ez prozesua hau nire prozesua da, ezin dizut partekatu. Kopiatuko didazulako. <laughs> Kopiatuko didazu nire, nire kaka, kopiatuko didazu. Pero es que esta casa turik. O sea, ¿quién te crees que eres? No te has inventado nada. Nada. Yo tampoco. Claro, acabas de llegar. Claro. Ederto. Ze, ze gehiago, ekarri zu zer gehiago, nire parte katzeko? Ba, hori bakarrik egarri. Eh, asko hitz egiten duzu ere inguruan. asko zait eta asko maite dut, baina ez muchísimo trabajatzen un balita egutegi, eh? Hombre, te lo gura mucho. Ba, asko zere errazago egiten dutenak. Soina Eta bai. Egiteko era baita. Claro. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria. Zaneria no, no, no, no, no, Bueno, ha da una calendario crítico, no estoy utilizando esa la ya. Ya se ha la Iru, egutegi geratzen zaizkio eurie fieri. Ez erosi. <laughs> Bukatuko direla besta. bueno, bai, erosi, urte aztear dagolako eta gero ya hay días que no, no puedes usar. Luego ya no hay más. Ba, mm, se llama calendario criticón, edutik y ya me tengo va a acá como para salir a este, mm, me suba todo me borroca y eh, em, un poquito de todo, pero todo toca ni prima todo, baita, charrasca con... se me está olvidando la palabra. Imprimateria. Imprimateria. <laughs> Dislexia. Imprimateria autogestión actual. eta gero zen gehiago. Asi eran, jarri du hilabetea emitena em, izkuntza ezberdinetan, mm -hmm. ba, katalanez, eta... Eskuntza ez hegemoniko egin. Bai. Baina, kompozizia da, tira, Eta gero beratu izan egutegia maitzen maizan gire, amiga, baina e, eh, izkuntza gehiago daude e, Espainian jaio dianak baita eta ez diegula gantzirik ematen, Asturianoa adibidez? Orduan ba, pentsatu... Bablea, bablea... <laughs> Orduan pentsatu zurrengo urterako hilabete bagoizak izatea e, eh, azteko egunak eta hilabetearen izena izkuntza berezi horretan. Zer hau zen induz, euskera tardaraz, gero batua eta bizkaidaz baita. Bueno, izen, ez que toki batzuk asko egiten dira eta beste batzuk ezer. Eta bilbon bai, iruditzen zaiz, badagoela toki gehiu apur bat egiten dena. Edo, ni bertan bizi nintzenan hori izan dira esperientzia. Per percepzioa, percepzioa, hau Vale, guri ez, bai bilago duzu gurekin partekatzeko? katzuko? Eta zintzen zuzen zuzen baita Ba, hor espazio gehiago egin behar ditugula, euskera que egin, euskera gehiago sortu, que pues, bora autogestioa eta pues Eta, autogestión, plana zen dantza burberitea baina ez. Ezen gaino hartu? Ez, ez, ez, etxera. Gorputzak ez dut ematen? Bai, total, total, total. Batzuk zaiatu ginen dantza egiten. Batzuk lortu zuten, nik ez nuen lortu. Ni enintzen ez da saiatu, eh? Esan eban, bai ez, eta gero esan eban, bai ez. Komentatu, zer da Triko Estudio? Ba, Triko Estudio sortu zen apurbet, eh, nik beti gure dut dana, o sea, e, gauzak ez aztea, nintzako. Ni o sea, dekot, como nire mobida da, ez dodas nire gauzak aztu gure. Demoria txarra alda zu. Bai, eta gero eta txarra guak. Ja, Duen, da, e, e, e, hori da, ez, ja, hori eta marrunten pasen da, ja, todo paga. Eta, hasi nintzen, ba, jo, eta hau jartzen bau dana batera, eta egiten bau fanzine bat e, momentu honena, eta hola gogoratuko dut. Edo, oza, sea, haitzen dut, argazik hartela, eta dinot. Igual hau, jendeari igual interesatzen zaio. Argazki digital mintzatu. Eta analogikoa ba, eta marrazketa eta hori, adibidez ba hori. Deko tamen bat dala nire 2024ko marrazki kuadernotatik, ba eskaneatu nere basan batzu. Hemen 2024. Hori da. Ben, eh, zerri borroen kuadernotxo ba. Arkatze eginakoak eginak. ipa Bai, danak, danak. Danak? Si quieres conocerme, no me hagas preguntas, mira mi sketchbook. Hore da eta hor dago nire, oza, nire parte asko dauz eta ziren proiektu bat ba, nik niretzako aukitzeko, ez? Ba, bine dago gela lauko, marrazki guztokoena, mhm. eta gero kulturatu gintzen, hemen ikusten da, ba, nire bikotean argazki eta hemen ikusten da, e, ikusten egon serie baten, ez dakit eta beste honen esaldia hau. Eta hori da, eguneroko baten modun. Eta zan eban, Pues si lo eta igual jenteak eh, interesatzen jago, eta bai? Bai, bai, bai, bai, bai, Eta, to? dugu eskaitarrak, Bai, roller derbia iten dut. Roller derbia, oitu. Hori da. Ostiak adan izan edo Bai. Ua. Orduan, klar, ni, nire, ni hasi nintzen adibidez pegatinak egiten e, roller derbi tematikaz. Eta, ba, hori, e, eskatzen dizkidaten, darazen dizkidaten, eta azkenan esan eban, oie, igual aquí hay social, ¿eh? es eh? interesgarri. Eh? Orduan hasieran nire pegatina ta produktu danak ziren de de Rolex Derby. Aukine pegatina bat hartzen dio ana nire koia mi equipo la policía mhm. eta de ahí alexito. éxito. Sí, Eh, bueno, ni eh, izetez, Bartzelonan eh, ineban nire karrera hasiera, ze Bartzelonan bizin bai. izan nintzen, eta hori nabi, nahiz da bilbokoa izan donostiko taldean entrenatzailean. Entrenatzailean zara? Bueno, bai, saiatzen ez laguntzen. Bai, bai, bai, bai. jalaitzen da. Sube gorriak. Sube gorriak. Sube gorriak roller derbi. bai. Sube gorriak roller derbi. Roller derbi agustuko duenaren txat, ikasi nahi duenaren txat, hortxe dago. Bai. Baina ikusten dugu, azkenengo horri aldetxo hau, bi eskutxo elkarratuta, aderra. Bai, aitit erena. Aitit erena. Bai. bai. Bai, bai. Zer gehiago dakarzu? Ba, ekarri dut be, bai, bueno, esan dudana, ba, nik lan asko egiten dut, e, bueno, identidade, queer identidadea gaz, ez, eta, oza, nire ez pertsona transmaskulino bat naz, eta batzuetan e, eh, igertzen dut, falta da lako bat representazioa, transizioa edo, edo haien, e, eh, oza, gure identidadea bizitzea, Zolak, jenteak pozik bizitza bere tranzizioa edo eh, leku transizioen e, eh, ikuspuntu positiboak. Bai, hori da. sea, e, eh, nik urte asko eraman a ba vuelta que buru en plan Transición gure do, ez dakit, soy no binario, soy transmasculina, Está dakit, no? Baina hori da, e, es da azkenean, ez? Baina en plan, es que no tengo como disforia. ¿Para qué quiero transicionar? mañaguero eh, eh, me decían, ay, mi rey, y yo decía, ay, es que me encanta que me llame mi rey. No, no, me ah, encanta, me encanta, me encanta. No me gusta que me llamen mi reina, pero mi rey, es como me gusta que me llamen guapo. y ahora esa en plan, igual se puede transicionar desde la euforia en vez de desde la ah, disforia. Eta horria txipak aldatu, aldatu izan o esan eban, pues, hau mundura atera behar da, bai, ez? Osa, pixka bat, transen representazio hori, e, ba hori, disforiatek edo, edo dolutik egotea oso garrantzitsua da jendearentzat, jen, hor laula bizten dago jendearentzat, baina be bai, e, ba, xamortasunetik eta laitasunetik iten dagoan jendean representazioa beharkoa, beharrezkoa da nire guztes. Alaitasuna parte gara. Hori da, eta hori esan eban, ba... Amorrua, bai, bai, bai, hori da, oza, super garrantzitsua da, eh? Osea, baina hori, nire, nik faltan botan eban hori, eh, ez dut ikusten jendea, ba hori, ez, ez dakit. Transizionatzen edo, edo, bere bidaia kontatzen puntu horretatik eta esan eban, ba hori gure dornak, nik. Horbat, ba hori, no? Desde, desde la ternura, desde xamurrezuna. Vale, eta hori zu fanzine txoguetan. Bai, bueno, hau da gehiago nire familiarekin harreman hori argazkiekin, en el, el no olvidar eta hori dana, oza, oasis, oasisean, da, nire gurasun nire txago da, ba, oasis bat. Ez da, teko sorte handia, nire familia dela, nire ankla, nire dana, eta da oso argazkiek e, kamara analogikoan atara neba zan, eta ikusi denako atera eta bardin esan joe. Eh. Ematen duzte bi bat ernura, egin gure mhm. norbaiten, oza, nor, e, eh, norbaiten egotea. Erra, Eta gero, deko tamen bat ditzen dana, ez trans! <laughs> meme. Eta hemen, ba, kaletik noan ere ikusten dut azpio bat bandera koloreak. Plan, la rosa urdina eta txuria. Mhm. Orduan, e, ikusten bako ditzen, bat, eta gero esan eban, lo mismo, hau egon behar da impreso. Eta apur bat ba hori, ez, alaitasun horretatik eta eh, ba, ez horren beste igual esperientzia kontatu idatziz, badeko doin proiektu bat e, eh, kontakotzu dana, aterako da, ja, apur bat ba, luzeagoa eta pertsonalagoa, baina hori, zan bai, nuen... kontatu dezaketen aritasun hori... Hori ba, Kolorekin edo ba, komposizio batekin... Eh, ez da, duiteken eh, alaitasun bat. Bai. ez beti eduki irakurgarri batekin. Bai. Baizik eta ulergarri. Bai, eta hori jenteak ikusten deunan, ba, paire barraiten dago, eta komentatzen dut, eta jose idea ona, eta, eta hor, ba, hori, es, ez, ba, transizatearen alde, ba, hori, alai eta familiar eta politori hori, bai, ba, partekatu. Ederrak, horrazki fanzina hauek. Ezkerrik asko. Bai zerbait berriren baten ari zara? Orain nabil, bai, egin gure dut, oza, ni goina ziko naze transizio mm, medikoak in, orain diken azazi e, eh, testosterona gazeta hori dana. Bai. Eta egin nahi neban be bai, e, como kapsula de tiempo bat, e, hori, dizela ba, nagoen ni orain kapsula de tiempo, plan. E, ni momentu honetan, transizio baino lehen, holat nao. Nara egiten duzu, kapsula Arras, no, arrazia, edo, o izango da, como, una... como estaba yo? Vale. Así baino lehen, eta orrun eingo dana da, ba hori, apurbet, argaziak atera adibidez orain zela nagoen, un plan un poco detalle, texturen bat, eta hor bai kontatu gure dut gehiago, ba hori, idatzi zen plan, zelan bizido dan nik, ez ez zer gatik dedan, ba hori, euforia horretatik, eta eh, ba hori, apurbet, erdi banatzen, partekatzeko jendeakin, Eta horren izango da, asko ze pertsona gagoa, tekso gongo dira, e, eh, idudia, eta izango da, luzea gagoa, eta hori, bat ezen pertsona gagoa. Lan zuria igual. Bai, baina... Mm, zuria ba, gagoa esan nahi dut, bai, ez egotasuna, izango dut, ez egotasuna gatik, ez egotasuna Bai, oza... Bai, eman godi ezun... Bai, hori da, hori da, hori da. Eta hori ba, bai, hori da. Eta bat ez ere hori ba... Ba, esan horrekin eta... Eta, errepresentazio hori sortu nahi da. Eso, no? Gara. Beste egin daukazu gozatzeko, paldekatzeko, gurekin? Eh. Bukatzea da gaude. Ba, ez. Berra egin dena goia. <laughs> Imaginatzen dut. Baina, hori, e, nahi duzuna, zure, espazio da. Ba, ez hori, oza, bueno, bat azbe, ez eh, erikazko pakari, ze horako espazioak superan zitzuet direz. Oza, e, eta, bueno, lehen eurik esaten zegoena, hamen ez da beste merkatuetan moduko rollo hori, ez igualako mm. bet kompetizio horregaz, hamen sea, da nado de no compitas, ta compitas. Mm. Ba, hori da hemen bolibra. Eta oso, osea, hola leku goi egon behar direta, eskerrik asko antolatu da guzti hori. Eskerrik asko zuei, etortzagatik, zuekin, zuek gabe ezin da. Eta ze gu bakara taldetxo bat, baina baina hori batez ere nagoguna da partekatzea egin den zagutzea eta e, fanzin egien komunitatea nolabait zabaldu, mm -hmm. eta... Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko Eta besterik gabe, amaiera mango diogu saiotxo honi. E, eh, bakarrik geratzen zait eskerrak ematea bai karmelari. espazioarekin eh, eman e, ba, e, diguten errazkosun guztiagatik, krama konpartzari utzi diguten mai eta, eta hainbat badia biden e, piztiakeko lagunei zukaldean daudela hor jotasu e, eh, lapikoekin, jenari jatorra egiten, eta etorri zareten guztioi. Hau izan da dena, sai honetan, e, bakarrik e, igual izendatzea bota dituguna besti batzuk, gehienak izenak izan direla talde lokalak edo txikienak, edo fanzine munduan mugitzen direnak, Eh, haien artean perlata, eh auzoko nakar ácido folclórico, misoginia, eh más pedazos de de maús eta jari eta eta du. Eta hori ze, besterik ez, e, eh, bat esateko, mm, ja ematen du zantzik debutxak saio hau, eskarrik hau guztioi eta musuak eta bezalkara. incienso, vainilla, atate bien las zapatillas, con más talento. <laughs> mouse ha vuelto. Cuando tres, Richard Bota Moisés, ya lo ves, castellano portugués. Ah, Vigilo desde la ventana, observo el panorama, os tengo fichados a todos. A todas. Hoy me quedo en casa, disfruto de la música. Vivo en un primero, van dos años, a por el tercero. Como Rayon rondo, entro hasta el fondo, moto, me adelanto, tonta todos la cintura. eso voy muy suelto. Mouse ha vuelto. Chiqui, chiqui, chiqui. Dámelo, cógelo, siéntelo, oh. Rap y rey, ningún de Maos. Rap y rey, ningún de Maos. Rap y rey, ningún de Maos. Raperas de Maos, rapero de Maos. Me gorrían, nací, se nacía. Uda berrían ni sango duardía Unís tu flor que nació en invierno, en primavera recibirá un sol eterno. Richmond, colacao, porros, vainilla, el postre, la crema, canela en las natillas, alicillas se fueron gatoz berriro, inopiatik Iraganeko bide malkatzutik, zutik musit, zutik goruntz begira Gora beherak eureak balira bezala, zitala hobiaren konkista makala Esanak egin eginak esan eskusa bala, observa el panorama, fuma y planta rama El karlanak on rich monel de ber me llama Bainau bainilla, eskusa paketilla, wikilikis no da de comer pero es la comidilla Rapi, reini, más de gastechero cuando solo eres fachada. Vivo, escribo sin un motivo, dime. Si no soy yo que hostias es lo que te deprime. Será el corte inglés, quizás el MD. Orenchero va a llegar mucho antes que Aitanoel, Menos las lecciones, quítate esa fijación por mí. No tienes ni idea de lo que es el comer para vivir. si es surrealista. Tu realidad no me llena, tampoco me atrae. Poco abarcas, mucho aprietas y hay cosas vitales que se aprenden viviendo, siendo autocrítico y sobre todo sintiendo. Seguir por seguir, por no dejarlo morir. Muerte lenta y dolorosa, vacía de contenido. Si haces lo que haces porque no tienes amigos, tu círculo caráculo a dos ha reducido la arrogancia y la falsedad. No la soporto, antes que mal nacido prefiero un aborto. Daves de folclore y gigante hondo, Emma, use corra, pero a canarquía hoy. Será el corte inglés says, do the right thing.